Aleluja, aleluja, aleluja. Hle, pán přijde, spasí svůj lid, blahoslavení, kdo jsou připraveni na setkání s ním. Pán s vami. Slova svatého Evangelia podle Matouše. Ježíš prošel kolem Galilejského moře, vystúpil na horu a posadil se tam. Tu k nemu přišli veľké zástupy. Měli s sebou chrome, slepe, zmrzačené, neme a mnoho iných. Položili mu je k nohám a on je uzdravil. Když lidé videli, že nemi mluví, zmrzačení, že sú zdraví, chromy, že chodí, a slepí vidí, žasli a velebili Boha Izraele. Ježiš si pak zavolal svoje učedníky a řekl, je mi líto zástupu, protože už tři dní jsou se mnou a nemají co jíst. A nechci je nechat odejít hladové, aby je cestou neopustili síly. Učedníci mu řekli, kdybychom tady na v neoby, neobydleném kraji sehnali tolik chleba, abychom mohli dát dosyta najíst tak veľkému zástupu. Ježíš se zeptal, máte chlebu? Odpověděli sedm a niekoľk malých rýb. Rozkázal, aby se lid posadil na zem, vzal tých sedm chlebu a ty ryby, vzdal díky, lámal a dával učedníkům a učedníci lidem. Všichni se dosytá najedli a se zbíralo se ještě plných sedm košů zbylých kousků chleba. Slyšeli sme slovo Boží, Milovaní bratia a sestry, v dnešním evangeliu slyšíme, ako pán Ježíš uzdravuje veľké zástupy ľudí, ktorí za ním přichází. Byli to chrome, slepé, smrzačené, neme a mnoho iných. A pak tých všechny lidi nasycuje protože opravdu vidí, že ti lidi jsou hladoví, že už jsou s ním třetí den a on jako Bůh, který je vnímavý, který je štědrý, který přeje nám lidem, opravdu nenechává ty zástupy odejít jenom tak. Když slyšíme dnešní evangelium, milovaní bratři a sestry, může vzniknout u nás taková otázka. Jak se dnešní evangelium týká té doby, kterou prožíváme? Jak se dnešní evangelium dotýká toho času, adventu, kterým se připravujeme na příchod pane, pana Ježíše? Odpověď je velice jednoduchá. My všichni se pořád a pořád chceme k Bohu přiblížovat. My všichni potřebujeme Boha. My všichni toužíme, aby Bůh byl blízko nás. Dnešní evangelium nám říká, že Bůh opravdu je vnímavý na lidi. Bůh vidí všechny potřeby lidí. Bůh nechce lidi opouštět. Spíše naopak. Chce nás všechny uzdravovat. Chce nám dávat zrak. Chce, abychom mluvili. Chce, abychom slyšeli. Chce, abychom dobře viděli. A taky ne na posledním místě, když se modleme, chleb náš vezdejší dej nám dnes a nám ten chleba dáva. A jakým spôsobom? My už bohužel častokrát niektoré veci bereme, bereme ako samozrejmy. To, že máme ruce, to, že máme síly, to, že môžeme sami delať, to už bereme ako samozrejmosť. A říkáme Pánu Bohu, Pane Bože, dej mi ešte tamto, tamto. Tohle mi schází ešte. Potrebujú toto ešte. Čili namiesto toho, co máme, ešte prosíme víc a víc. Pretože nám lidem to schází. Ale Ježíš nám dáva všechno v takovej míře, jakou opravdu my potřebujeme. On nás nerozhýčkáva. Kvôli čemu? Aby nerostol náš lidský egoizmus. Abychom opravdu nebyli tí, ktorí sa točí kolem sebe, ale abychom pamatovali aj na tí, ktoré sú kolem nás. Ježíš nám v dnešním evangeliu velice hezky ukazuje, že on ako Bůh, ktorý prišiel medzi nás, se netočí kolem své osoby. A neříká lidem, noste mě na rukách, protože já jsem Bůh. Neříká jim, musíte mi všichni otročit, protože já jsem velký pán. Spíše naopak. Sám slouží, aby nám ukázal hezký příklad. Příklad toho, že opravdu přes službu, přes obětavost, se velice hezky šíří Boží království. Myslím si, že ten čas adventu chceme naplniť Božím slovem, chceme naplniť Božím chováním, čili chovaním podľa toho, co Bůh nám říká. A proto je pro nás dôležité, abychom se opravdu usilovali jednat podľa toho, co nám říká Ježíš. A jsem přesvědčený, že když opravdu se nebudeme soustředovat na tom, že já jako osoba dosáhnu Božího království, já jako osoba prožiju tento advent, ale spíše naopak. Když budeme se usilovat o to, že ja chci poslúžiť tomu druhému, aby prožil tento čas adventu dobře. Ja chci poslúžiť tomu druhému, aby opravdu pocitil Boží blízkosť ja chci pomoci tomu druhému, aby opravdu posytil, že Bůh je ten, ktorý nás má rád, tak pôjdeme dobrým směrem, protože pôjdeme za Ježíšem, ktorý opravdu sloužil a dáva nám tím hezký příklad. Amen.